Sa e këndshme është aroma e Bajramit. Falënderimet e shumta i takojnë Allahut xhelleshanuhu. Vetëm Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet ma të sinqerta, ma të ngrohta, ma të përzemërta, padyshim se janë për figurën më të ndritur të njerëzimit, Për Muhamed Mustafan Sallallahu Alejhi Wasellem, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik, dhe të gjithë besimtarët islam të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në Ditën e Gjykimit. Hamd i koftë Allahut, i cili na bani pjesëtarë të këtij dini. Hamd i koftë Allahut, i cili na bani dhe na obligoi me obligueshmërinë e këtij muaji të madhërishëm të Ramazanit. Hamd i koftë Allahut, i cili na mundësoi që ta presim edhe këtë ditë të bekuar ditën e Fitër Bajramit. Hamd i koftë Allahut i cili na bani prej ymmetit të Muhamedit sallallahu alejhi we sellem. Atë që i madhi Zot xhelleshanuhu udhëzon në këtë din, nuk ka kush që mund ta shmangë, ndërsa ai i cili me vetë dëshirë zgjedh humbjen, nuk ka kush që mund ta udhëzojë përpos tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër përpos Allahut dhe se Muhamedi alejhi selam është rob dhe i dërguari i Tij. Të nderuar vëllezër besimtarë, sot jemi në ditën e parë të Fitër Bajramit. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu në Kur'anin famlar po thotë në surën El A'la, ajeti katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë, Kad efleha men tezekka wa dhekere esme Rabbihi fe salla, që do të thotë, Ka shpëtuar ai që është pastruar, që përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet. Të nderuar xhematë, falenderojmë Allahun i cili na bani që pas këtij muaji të madhërishëm të festojmë për ibadetin tonë që bëmë për një muaj rresht, i cili çdo herë e më tepër po bahet ma i randë në këto temperatura përcëlluese. Jemi tubuar sot, në këtë ditë madhështore, në këtë vend të bekuar, për të kremtuar në mënyrën më të mirë Fitër Bajramin, festë kjo që na kujton përkushtimin ndaj Krijuesit të gjithësisë, të cilin besimtarët me devotshmërinë më të madhe e shprehën gjatë muajit të madhërishëm të Ramazanit. Në muajin e Ramazanit ne na bashkoi agjërimi që kemi ba vetëm për Allahun. Na bashkuan ibadetet e namazet, na bashkoi iftari e syfyri, zeqati e sadakatul fitri, si dhe bamirësia, mirëkuptimi, përkujdesja ndaj nevojtarëve. Muaji i Ramazanit, i cili karakterizohet me plot adhurim, me plot urtësi, porosi, kulturë, vetëdijesim, ringjallje shpirtërore e trupore, Gjatë këtij muaji të Ramazanit, përmes Kur'anit, përmes namazit, përmes agjërimit dhe durimit, përmes mirësisë dhe humanitetit, kuptuam thellë filozofinë e Islamit. Kuptuam thellë filozofinë e këtij dini të shenjtë, i cili shërbeu dhe shërben si udhërrëfyes në drejtim të mënjanimit të të gjitha dukurive negative, të cilat fatkeqësisht nga dita në ditë po përhapen me shpejtësi marramendëse. Feja jonë islame preferon dashurinë përballë urrejtjes, moralin përballë jomoralit, tolerancën përballë jotolerancës apo tensionimeve, respektin përballë dhunës, kujdesin përballë neglizhencës dhe solidaritetin përballë egoizmit. Të nderuar vëllezër besimtarë, sot të gjithë ne duhet të tregojmë nivelin e kulturës tonë fetare dhe karakterin e personalitetit tonë, duke ia shtri dorën gjithsecilit dhe duke i hapur derën gjithkujt. Sot duhet të kërkoni faljen nga dikush që ndoshta pa dashje e keni lënduar dhe me të cilin ndoshta nuk jeni përshëndetur një kohë të gjatë. Sot dhe vazhdimisht duhet të pajtohemi edhe shpirtërisht dhe le të mos ketë individë e as grupe më që bajnë çrregullime në shoqërinë tonë. Të jemi mikpritës të mëdhej, ftyrat tona le të buzëqeshin pa ndërprerë, të ripërtërihen lidhjet tona shpirtërore, njerëzore, familjare, me dashuri, sinqeritet e vëllazërim, Me shpresë që ky muaj i madhërishëm të Ramazanit të ketë lanë sado pak gjurmë, shpirtat edhe në zemrat tona. Ne sot dhe gjithmonë do të jemi afër, afër, afër shumë të sëmurëve, të varfërve, skamnorëve, jetimëve dhe gjithë atyre që kanë nevojë për dorën tonë që me e shtrimë. Sot, fatkeqësisht, Ende ka muslimanë në disa vende të botës të cilët janë të përndjekur, janë të dhunuar, janë në luftë, janë në tmerr dhe panik, e padyshim një prej tyre është edhe vëllezërit tanë në Siri, vëllezërit tanë në Palestinë, vëllezërit tanë anë e kand botës ku vetëm e vetëm pse Islami e kanë fe, ata persekutohen dhe dhunohen, me instrumentet, fatkeqësisht, instrumentet e veta të ndikuara nga jashtë. Dhe në fund, më lejoni që të gjithë juve t'ju uroj festën e Fitër Bajramit, duke e lutë Allahun e Gjithëmëshirshëm që në shtëpitë tona të mbretërojë paqja, harmonia, ngrohtësia familjare dhe me fat dhe me shumë gëzime e kalofshim Bajramin. Të nderuar vëllezër, meqë nga ky vit kemi startu si Këshill i ri i Bashkësisë Islame në Shtime, Dhe, për herë të parë, sivjet organizojmë pritjen prej orës dhjetë deri në ora dymbëdhjetë në zyret e Këshillit për gjithë besimtarët, të gjitha institucionet edhe spektrin politik. Ata që kanë kohë dhe kanë dëshirë me ardhë me i uru, me na uru festën e Fitër Bajramit, dyert tona janë të hapura. Dhe tjetra, ka të dalim, unë e di që në Bajram kërkush nuk vjen me pare, na gjatë një muaj të madhërishëm të Ramazanit kemi pasë shpenzime edhe të rrymës edhe të ujit edhe gjanave tjera, do të thotë kah të dalim nëse na ka qëllu ka ni euro t'i japim për mirëmbajtjen për fondin e xhamisë, sepse ende nuk kemi fond që kemi një fond rezervë dhe mund ta kemi një gjendje pak ma të mirë. Unë i falënderoj të gjithë ata xhematë të cilët kanë kontribu dhe po kontribuojnë për mirëmbajtjen e kësaj xhamie, për meremetimin e kësaj xhamie, për zgjerimin e kësaj xhamie, dhashtë Zoti që xhamitë tona të shtohen, po jo ky xhemat të jetë vetëm Bajram, po edhe kohëve tjera. Urime për shumë vite. Sa e këndshme është aroma e Bajramit.